اللهم إنا قد عجزنا عن إدارة أنفسنا فارزقنا عزما كاملا من لدنك وقوة من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله وطهرنا من أدناس أنفسنا واعصمنا من موارد الشقاء ولا تكلنا الى انفسنا والى شياطين الانس والجن واغننا بحولك وصيانتك عمن سواك ولا تحرمنا من رحمتك بسبب سوء اعمالنا وكثره سؤالنا لك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا الله Rabbimiz, biz zayıf ve kusurlu kullar, nefislerimizi dizginlemekten aciz kaldık. Bizi nezdinden bahşedeceğin tam bir azm azmü ikdamla ve la havle ve la kuvvete illa billah. Gerçek havl ve kuvvet sadece Allah'tandır. Hazinesinden lütfedeceğin kuvvetle destekle.'' nefislerimizin kirlerinden, lekelerinden arındır ve günahlarla alude şu kullarını şekavete götüren yollara düşmekten muhafaza eyle. Bizi sürekli kötülüğü emreden nefislerimizin merhametsizliğine ve insi, cinni şeytanların acımasızlığına terk etme. İlahi güç ve ziyanetinle teyit edip, mazivaya el açmaktan müstani kıl. İşlediğimiz kötü amellerden ve kendi dar anlayışımız yüzünden teferruata dair hususları da sayıp dökerek mübalağa ettiğimiz isteklerimizden dolayı rahmetinden mahrum eyleme. Amin.